Amitie zure egin hon. Bai. Egunan Ordin eh, hor zutugu OIP-a edo, prezuntegi eta zemintzatzeko OIP-a enizenin, OIP-a jadanik elkartia horrezen halekuzu? Bai, da, obserbak eta talde bat. Eh? Gu ez gira prezuntegian sartzen, talde gisa, baina eh, obserbatzen dugu prezuen eskubideak errespetatuak eh, direnez. Beraz, uh, OIP sortu zen uh, frantzese legalki, eh, elkarte gisa ladogeita amaseian, eta eta bure bule, fen, oiperen bulegoa Parisen da, eh, han badira uh, bai eh, juridikoki uh, adituak, uh, oiek hausibideak uh, zabaltzen ditugu frantses gobernuaren kontra, edo, uh, edo badira ere idazleak, aldizkari bat ere baitugu, hori dudan dohor, uh, lau aldiz urtean uh, ateratzen dena. Eh, ados, erran duzu ordin uh, eh, prejuntegi eta zardulatzen den observatorioa zidela, uh, eh, zert handia prejuntegik frantzian eginko egunin? Orduan, gaur egun, uh, estaduan, zenbakiak inoiz baino gorago dira, eh? erran nahi du, untsa, ulertzeko, irurogeita bat mila dira, gutxi gora bera, eh? eta Abenduaren lehenian baziren irurogeita ama bost eh, mila preso. Egan nahi du, eta hori estatuaren, eh, frantses eh, estatuaren zenbakiak dira. Eh? Egan nahi du, ebe uh, sartzen dituztela ala edo ola. Eta hor duan, uh, abenduaren lehenian, ala ere, baziren bi mila zazpireun. Begoita sortzi preso lujean lo egiten zutenak. Egan nahi du, lujean lo egiten ba, balima dute. Badirela beste bi oetan lo egiten, eta hori betiko espazioan, eh? Ah, berri dut, behatzi metro kodratu, behatzi metro kodratu horietan badute komoitatea, <laughs> eh, lavaboa edo xurta bat, eta beraz, eh, bi hoe bat bestian gainean, eta hirugarrena lujean lo egiten du, beraz, abenduaren lehenian, bi mila eta zazpireun, eta berroita sortzi uh, eh, preso. Horai, bere, jaiten dute beti behar direla lekuak uh, Hemen datu, eh? ikusten dugu, lekuak, eh, lekuak egiten dituzte, presondegi berriak, eta preso gehiago sartzen da. Hauzitegiek, eh, uh, hauzitegien erabakiek, uh, ez dituzte, uh, nola egan, alternatibako kondenak uh, plantan ezartzen, erresago da, preso sartzea, eta nork pagatzen du hori, gizarteak. Ikusten dugu, Monde Marzaneko presondegia askiberria da, Monde Marzanen badira irureun eta irutan nogoita zazpileku, baina abenduaren, abenduan lehenian beti, baziren laueun eta irutan nogoita bat. Egan nahi du, eun preso gehiago ziren uh, uh, astapenean pentsatu baino. Iku, hor ikusten dugu argiki eh, hori ez dela atera bidea. Pena alternatiboak izan dira, beraz, proposamena azken urteetan gehiago plantatua izan da teorian, praktikan, norek ditu uh, Eh, pena alternatibo horiek, ez da, ez behintasun bat sozial aldetik? Orduan, eh, gaur egun, afe, gaur egun eta betidanik, eh? <laughs> ikusten badituzu lehen ere, uh, irakurtzen badituzu liburuak, nor joaiten ziren preso, jende po pobreak eta sumeak. Hori, uh, uh, dirua bali maduzu, beti uh, ubeki ateratzen zira, eta, eta baldintzak, kanpoan egoiteko baldintzak, uh, eta hobeak baitira, nunbait, beraz, uh, bon, beti bada, alternatiba hoien eh, eskubidea edo lortzeko gaitasun gehiago, baina dende pobreak, be, presandegira egortzen dituzte. Ta hor ikusten dugu, Frantses gobernuak bere azken uh, budjetan bozkatu ditu uh, hainbat laguntza, eh? Uh, ze ikusten dugu, ba, presondegiak eraikitzeko uh, eh, geiena, sos geiena hoja joanen da, egan nahi du uh, eh, seieun talaro bat milioi euro eraikitzeko. Aldiz, hartzen badut uh, eh, presondegiaren ordezko neugriak babesteko, behoita mairu milioi, eh? bestian seieun talaro geita bat, ta hor behoita mairu milioi. Eta gaur, gaur egun diren presondegien berritzeko, zenta ikusi behar da, presondegi bizik dira, laro gehi eta iru milioi baizik eran dugu. Eh? Beraz, beren, uh, buruan eta beren helburua da beti, gero eta presondegi gehiago eraikitzea. Baina horrek erakusten du, ez duela deusetako balio. Antolatu dugu eh, joan den abenduan gaialdi bat bai honan, eta hor argi atera dena da presondigiak ez duela inungo atera biderik emaiten, zer gaitik, gizonoiek. Alors, janik preso sartuak dira, ba, segur, eh? <laughs> Juiak gara idutu bezala, preso direno ez dute beren maztea joko, hori segur da. Baina, ze gertatzen da, gizonoiek ez dira oartzen, egin dutena ez dela ongi. Beren zat, beren buruan, bere eziketan edo bere kulturan, ez dakit nola gamerden, baina, Eh, gauza horiek uh, dituzte. Egan nahi du, uh, uh, ez dute ikusten uh, ez dela egin biharrik. Uh, beti uste dute, uh, bai, bai, nik untsa egin dut, provokatu nahu, edo espres egiten du uh, jateko txarra egitea. Fin. Baina hori, ez du presondegiak konpontzen. Preso sartzen dituzte, eta zer, ebe zeldan dira, zer da presondegiko bizia da zeldan, beste birekin edo batekin, eta egunean oita bi horrena zeldan zira telebistari eta beste bi horrenak kanpoan eh, itzulika eh, beste preso batzuekin barba mintzatzen, eta batzutan kirola egiten dute. Astean horren bat edo bi, baina bon, Euh, Frantziak ondenatuk izan duzu, e, bai Europain gandik prejuuntegien uh, e, e, egoera engatik, eh? bai sanitario aldetik edo sagu istoia, ratua, istoia eta hola, uh, kambiamenik izan da geostik. Ez, urtero, urtero Frantziak baditu kondenak, hor baditu kondenak izan gatik, baditu kondenak ere sobera direlarik uh, geletan, eta baditu kondenak ez direlarik aski egoiz hausiperatuak. E? gaur egun badugu eh, abukatu bat, bada abukatu bat hor pauen, justuki administrazio hauzitegia hauzitegian pausatu du hauzibide bat, paueko presondegia uh, higiena, higiena eta txakadela, eta ez dela errespetatua, baina paueko hauzitegiak ez du onartu hauzi bide hori. Ordoan ari da, orai, gorago eh, joko duela, eta hola. Eh? Ba dira, abokatuan partetik, olako uh, borroka batzuk, baina nunai hori. Eh? nahi du, eh, ez da, <laughs> presoan guti, libratzen dira, uh, bil, biz, bizi baldin zeta, nahi gizaz, lehen egan dutan bizala, ikusiz, doble jende badela espazio, espazio batean, Ba, ezin da, ah, hartzen dituzu dutxak ere. ez dakit jende hau hartzen dena, ez me, eh, dutxak eh, dituzte dutxak kolektiboak, gu pizinara joiten garen bezala. Eh, Hori egunero. Hoi, uh, eginoz, eh, hoi hastean ah, bialdiz ah. dutxa. Hastean <laughs> eta zintzoa bazira hiru. <laughs> voilà. eh? Beraz, uh, presondegi anitzetan dutxak kolektiboak dira. Ba, pentsa... Eh, ze, ze, ze baldintzetan uh, dutxatzen ziren pertsona horiek. Ez dugu antziber pertsonak direla. Eh? Urentzeko uh, eh, zer litzateke elkibidia edo ze egin behar litzate eta zentako hainbeste edo geuguta preso habo bada uh, legia gehuta zorotzago eta ere presiboagoak betia? Ba, zer egin beharko zen, bon, ale, utopia bat, Janik eskoletan uh, amar ogei aur gelaka, eta egiazko eziketa bat eman aurroiai, eta egiazko xantza gero uh, uh, bizia aintzina atzeratzeko, eta beren burian ere uh, izateko eta garatzeko. Eh? eh? Analfabetoak batutzu presuntegin? Eh, ah, bai, bai, bai, bai. bai. Eh, ba, eh, pobreak dira, bai. gehienik, eta eskola gutikoak. Hori argira, eskola gutikoak dira, pobreak, eta eta iztegi, mintzatzeko ere, iztegia biziki murritza dute. Hori eh, uh, inkesta guziek gaiten duten gauza bada. Beraz, eh, noski, uh, <laughs> utopian jargitzen eta izan den zen ba, eskolan, eskolatik hastea, uh, oreka bat, eh, aur, eta, eta nola... nerabeak ere oreka aukaitea, baina ere idikidura munduari, arteari ere, arteak ekartzen alduen aberastasun guziari, eta, eta personaren oreka hori baldintzatzen du. Orduan gaur egun dugun eh, realitatea zer da, uh, badakigu, eh? jende gero eta pobreagoak dira, gaitzeko uh, familiek, gaitzeko zailtasunak dituzte, beren uh, idabazten dutenarekin, beren budjeta horrekatzeko, eta horrek ekartzen du bortizkeria gaitzekoa, gizartean, hori batakigu. Baina ere, uh, baina ere, ekartzen du, ebe, eh, entziatzen zarela, dirua handik edu unatik biltzea. Hor, atxemaiten dituztenak hor, eh, mugan, droga, joait, uh, ekartzen eta eramaiten, gehienetan hori da, erraiten dizute, bai, baina... Hola, amak mila euro, ebe erreski edabazten eh, dituen, hola, edo bos mila euro. Hala, me, me ez du naiz, eta hor eh, ikusten dugu ere azkenik arrestatuak diren horietan, horiek lan, batzuk lan bat bat dute eta dena. Berentzat da, eh, ebe oto bat behar noen eta ez dut Orduan da, bon, be, oto hori ordaintzeko klak, hori joan jin bat egiten dut eta... Voilà. Hortan, eba inflazioak keltu bat abadizio ondori hor ah, bai, bai, bai, bai, inflazioak eta, eta nuena. Eh? Uh, ez egoite horrek eta desoreka uh, sozialak ekartzen du gaitzeko bortizkeria jendeen artean. Uh, ikusten dugu, eh? bai, bai maztean, mazte jutze buruz, baina ez bakarrik uh, jendea holdartua da, me beren artean. <laughs> Hori da. Ebe eskerrik hainitz hauei patuik eta bestu bat Bai, izan